Bab 10 Ing sawijining dina Gusti Yesus ngempalake murite rolas, para murid mau padha diparingi pangwasa nundungi demit, marasake sagaing leloro lan sarupaning cacat. Jenenge Rasul Rolas kuwi Simon sing uga disebut Petrus lan Andreas sedulure Yakobus lan Yohanes loro-lorone anake Zebedius Filipus lan Bartolomius karo Thomas, Matius pegawe pajek, Yakobus anake Alfeus, Tadius, Simon sing diparabi patriot, lan Yudas Iskariot sing ngulungake Gusti Yesus. Rasul rolas kuwi nuli diutus dening Gusti Yesus kanthi diweling mengkene. aja padha nekani daerahe wong-wong kafir utawa sing ora nganut agama Yahudi lan aja mlebu ing kutha-kuthane wong Samaria nanging padha maranono wong Israel sing padha mursal padha wulangen yen peperintahane Allah saiki wis diwiwiti wong loro padha warasno wong mati padha tangekno wong loro kusta padha marekno lan demit-demit padha tundungan kue padha oleh pangwasa tanpa nganggo bayar apa-apa. Dadi pangwasa mau iya gunakno tanpa nganggo bayaran. Aja padha sangu dhuwit mas, dhuwit sloka utawa dhuwit tembaga. Lungamu aja padha nggawa kantong kanggo nampani sedekah utawa nggawa salin klambi utawa sepatu utawa teken. Awit wong nyambut gawe kuwi wis samestine dicukupi butuhe. Yen kowe teka ing sawijining kutha utawa desa, goleka wong sing gelem kok pondhoki. Mondhoa ana ing omah mau nganti salungamu saka kono. Yen kowe arep mlebu omahing wong, uluo salam. Yen wong ing omah kono gelem nampani kowe, salammu bakal tumanduk marang brayat mau. Nanging yen padha ora gelem nampani kowe, salamu mau bakal bali marang kue meneh. Yen ana omah utawa kutha sing wonge ora gelem nampani kue, utawa ora gelem ngrungokake piwulangmu. lungo saka panggonan kuno, lan ketapno lebu sing nemplek ana ing sikilmu. Titenono, besok ing dina kiamat, Gusti Allah bakal ngukum wong-wong sing manggon ana ing kutha-kutha mau. mongko abote ngungkuli paukumane wong-wong sing manggon ing kutha Sodom lan Gomora. Padha katekno, kue padha dak utus kaya wedhus ana ing antarane asu ajak. Mulane sing ati-ati kaya ula lan sing bares atimu kaya manuk dara. Sing waspada marang apa wae, sebab kue bakal dicekel lan diladekake marang pengadilan agama. kue bakal padha disiksa ing papan pangibadahe wong mau lan kue bakal diajokake marang sing padha ngasto pangwasa lan marang para raja mergo saka aku iya kuwi wektumu nglairake paseksi bab aku marang para penggede mau lan marang para wong sing padha ora wanuh marang Gusti Allah nanging samoso kuwi diladekake lan arep diadili aja padha sumelang apa sing bakal koaturake utawa kepriye carane matur kuwi kabeh sanalika iku uga bakal kaparingake dening Gusti Allah marang kowe awit sing bakal caturan dudu kowe nanging roe ramamu sing ana ing swarga lumantar kowe bakal kelakon ana wong masrahke sedulure dhewe supaya dipateni semono uga bapa bakal masrahke anake anak-anak bakal nglawan bapakne lan ibune lan masrahke wong tuane mau supaya dipateni wong kabeh bakal padha sengit marang kowe mergo saka aku nanging sing sapa mantep tekan wekasan bakal slamet yen kowe dikuyo-kuyo ana ing sawijining kutha padha ngungsi menyang kutha liyane kowe dak kandhani durung nganti kemput olehmu nglakoni tugasmu dadi utusan ing kutha-kutha Israel kabeh. Weruh-weruh putrane manungsa wis rawuh. Murid mongsong luweh ana gurune lan abdi mangsa ngungkulana bendarane. Tumraping murid wis cukup yen bisa dadi kaya gurune lan abdi bisa dadi kaya bendarane. Yen sing duwe omah diarani Boel Shebul, apa meneh brayate saumah mesti luwih Allah. Aja padha wedi marang manungsa. Apa sing ketutupan bakal kabuka lan apa sing digawe wadi bakal kawiyak. Apa sing dak kandhakake marang kowe ana ing petengan kudu kok kandhakake ana ing padangan. Lan apa sing dibisikake ing kupingmu kuwi wertakno tekan ngendi-endi. Aja wedi marang wong sing bakal mateni badan. Aluwung wedya marang Gusti Allah. sing kuasa mateni badan lan nyawamu karo pisan ing neraka. Manuk gladhek loro regane ra ora sepira. Ewa semunu ora ana siji wae sing tiba ing lemah yen durung dikersakake dening ramamu ing swarga. Mongko kowe kuwi dalasan rambut sing ana ing sirahmu wis diitung kabeh. Mulane aja padha wedi. Ana ing ngarsane Gusti Allah, kowe luwih aji ketimbang karo saking manuk gladhik. Saben wong sing ngakoni dadi muridku ana ing ngareping umum, ya bakal dakoni ing ngarsane ramaku ing swarga. Nanging sing sapa ing ngareping umum selak yen dadi muridku, wong kuwi ya bakal tak selaki uga ana ing ngarsane ramaku ing swarga. Kuwi aja padha ngira yen tekaku nggawa pirukun ana ing jagat. Tekaku ora nggawa pirukun, nanging malah pasulayan. Sebab tekaku njalari anak lanang cerah karo bapakne, anak wadon cerah karo ibune, lan mantu wadon cerah karo ibune maratuwa. Lan sing bakal dadi mungsuh sing gedhe dhewe ya kuwi para wong kang nunggal saomah. Sing sapa nresnani bapa utawa biyunge nganti ngungkuli tresnane marang aku, kuwi ora patut dadi muridku. lan sing sapa nresnani anake lanang utawa anake wadon ngungkuli tresnane marang aku kuwi ora patut dadi muridku sing sapa ora gelem mikul salibe sarta nurut tulodoku kuwi ora patut dadi muridku sing sapa ngeman uripe kuwi malah bakal kelangan uripe nanging sing sapa kelangan uripe mergo saka nggone dadi muridku kuwi malah bakal lestari urip Sing sapa nampani kowe, kuwi uga nampani aku. Lan sing sapa nampani aku, kuwi iya nampani Sang Rama ing swarga, sing utus aku. Sing nampani wong utusane Gusti Allah bakal tompo ganjaran kaya sing diparingake marang utusane Gusti Allah. Lan sing sapa nampani wong merga wong mau mursid bakal tompo ganjarane wong mursid. Lan sing sapa aweh ngombe marang salah sawijining wong cilik iki, merga nggone dadi muridku, senajan mung banyu adem secangkir wae, wong kuwi mesti bakal tampa ganjaran saka ramaku ing swarga.